Señoras y señores, bienvenidos a la 47 edición del Sitges Festival Internacional de Cinema Fantástico de Cataluña. Les agradeceremos tengan la amabilidad de desconectar sus aparatos de telefonía móvil. Muchas gracias. Ladies and gentlemen, welcome to the 47th edition of the Sitges International Fantastic Film Festival of Catalonia. Please be so kind as to turn off your cell phones at this time. Thank you. Amb tots vostès, con todos ustedes. Please welcome Malina Matthews. Hola! Molt bona tarda a tothom. És productor, director i guionista. Es gradua el 2004 i el 2008 obté el premi al millor director jove de l'any als West Australia Screen Awards. Va causar sensació amb el seu curt Transmission, a Tribeca, on es van dur quatre guardons. El director Zach Hilditch arriba avui amb el seu llargmetratge These Final Hours, una cinta apocalíptica que té com a escenari l'infal·lible paisatge australià amb tots vostès un aplaudiment per Zach Hilditch. Hola, uh, buenas tardes. as far as my Spanish goes, but um, I do like cerveza, so there's also another word there. Uh, uh, it's a great honor to be involved in Sitges this year. Uh, it's such an amazing festival, and um, yeah, I just, I just couldn't be more thrilled to, uh, to have this, the, the, Spanish premiere of the film happening today. And um, uh, you know, a lot of different places have been um, shown during the end of the world, New York, London, but no one's ever really put the camera on Perth, Western Australia before, so that's what you're about to see. So enjoy the end of the world, enjoy the apocalypse, and um, maybe I'll see you at the bar later on. Thank you very much. moltes gràcies. Aquest ha el, el castellà que, que sembla, si teniu alguna paraula més. No és un gran honor estar aquí a, a Sitges, és realment un lloc fantàstic, no podria estar més il·lusionat d'estar aquí. I no res, aquesta és l'estrena espanyola d'aquesta pel·lícula. I bueno, ja que el tenim aquí, doncs aquí estem, no, eh, gaudiu de la fi del món i a veure si després ens veiem per aquí. Moltes gràcies.